geneem en vir God dankie gesê daarvoor. Daarna het hy die brood gebreek en het vir sy disciples gegee, en die disciples het dit vir die mense gegee. Almal het genoeg geëet, sy disciples het die stukjes opgetel wat oorgeblij het, dit was 7 groot mankies vol. Daar was 4000 mans wat geëet het. Daar was ook nog vrouwen en kinders. Daarna het Jezus al die mensen huis toegestuur. Toe het Jezus in een boot geklim en na plekke na by die stad Magad aangegaan.